שלום, אתם ברדיו 106 FM, אתם בצחוק פי שתיים, אתם איתי, אתם איתה, ו... וגם אני פה. אמרתי, אתם איתה. אה, איתה זה אני. אלא מי? טוב. כן, אהרון מורה כאן, אמירה מורה כאן, דותן ביבי הטכנאי כאן, ו... אה, ואתם ו... כאן הכי חשוב. ועוד מעט ראש השנה. כן. אז פתחנו במחרוזת לראש השנה בעיבוד בלקני. היה אחלה. ומי שניגן היה האקורדיוניסט עוזי רוזנבלט, הוא עשה את זה יפה מאוד לדעתי. עשה את זה מקסים, אז זה היה רק אקורדיון? כי שם... אקורדיון ותזמורת, הוא זהו. אקורדיון סולו. אה, אז, אז אם, בהחלט אה, תהיה אחלה. אני גם, כן, אני מאוד אהבתי את זה. ואני מקווה שתהיה גם אחלה שנה. כן, איך אומרים שתהיה שנה... יותר טובה מזו שעברה עלינו. ומתוקה. מתוקה זה טוב. כמו תפוח בדבש. זה גם טוב. מה חדש? תפוח בדבש. אהו, תפוח בדבש. איך המרגש? תפוח בדבש. בחיי תפוח בדבש. בוא ונצא לשדה הפתוח, על עץ התפוח נביט מקרוב. בוא ונמצא איזה גרנד אלכסנדר, או יונתן או רומא או דלישס זהור. יש חדש, תפוח בדבש, הו, תפוח בדבש. אז איך המרגש? תפוח בדבש, בחיי תפוח בדבש. דבש מבית זרע, או דבש מכנרת, מפרח הנוי או מפרח הבר. ריח הפך לי מתוק התפוח, ודש חיוכך הוא כאן מה שאני גר. תפוח בדבש, יש חדש תפוח בדבש. אז איך המרגש? תפוח בדבש, בחיי תפוח בדבש. כל השנה לי חיכית כתפוח, בסוד העלים ובאופל הסבך. חיכית לי תמיד ועכשיו זה בטוח ולחיי תפוח בדבש אירו תפוח בדבש יש חדש תפוח בדבש אז איך המרגש? תפוח בדבש בחיי תפוח בדבש יש עת לדבש ויש עת לתפוח ויש לכל חפץ מועד ומקום עת לעמול יש ועת לנוח, ועת מלחמה יש ועת שלום. ועוד תפוח תדבש, תחת השמש אין כל חדש, יש חדש. קלמנטינה? אבוקדו? משהו טרופי. החוץ ירוק, בפנים אדום. תפוח. תפוח בדבש זה טעים, ככה אומרים. והשיר בהחלט עושה טוב על הנשמה. אה, עכשיו, נדמה לי שזה גם, אה, גם טבעוני לאכול, גם תפוח, גם דבש, נכון? אני חושבת שכן, למרות שמה אני יודעת. בואו אה, נשאל את אבי נוסבאום. כל המנסה על כל מיני מאכלים כאלה, זרעי פשטן, גרגירי כוסמין, מה אני ממלא כרית? אני רוצה לאכול! מנסה להדליק אותי על אוכל מגעיל, מכירים את הדבר הזה? בוא, בוא תטעם, אמי, הכנתי עוגת גזר בלי קמח ובלי סוכר. תני למישהו בלי טעם, מה, מה... לא שאני נגד, אני בעד טבעונים. יש פה טבעונים? ניסתה לסחוף, אבל נגמר לה האנרגיה. לה... אני אקח אגוזים ואני אשתתף, אין לי ברירה, אני חייב את... אה, סתם נשמה שלי. מה, איך השם? דנה. כמה זמן הטבעונית? שמונה. שמונה שנים. וואו, כפיים לדנה, כל הכבוד. אה, יפה. יפה, אידיאולוגיה וזה, יפה, כל הכבוד לך. אני, יש לי רק בקשה, תודיעו, בסדר? אני אסביר לך למה אני מתכוון. אני הייתי לפני כמה זמן בחתונה טבעונית, אוקיי? עכשיו אין לי בעיה, הכל סבבה, הייתי יודע מראש, באמת, היה לי כיף, הייתי בא, לוקח שלושה צ'קים פיצוי על מה שחוויתי, ואין לי בעיה. אבל, אה, מה את אומרת? ממי, נשמה שלי? את, אה, יש לך אה, בי 12 ברמה של חתול. מה, איך אני... אני אתקוף אותך ואני... אדם, נשמה שלי, לא, אני בעד, אני בעד טבעונות, באמת. יכול להיות שעוד מאה שנה כולם יהיו טבעונים, בכלל. לא יבינו איך אכלנו פעם בשר, נכון? סביר להניח. אבל מה העניין? שאז אני כבר אהיה מת, אז לא אכפת לי. אבל כרגע... אני חי, אוקיי? ואני לא מוכן, בחתונה שאני בא, אני אסביר לך מה הבעיה גם. אין לי בעיה, אני באמת בעד, גם אשתי בדרך, אני לגמרי בעד, גם ברור לי שזה המצב. אבל מה הבעיה שלי? שנותנים לאוכל הטבעוני, עוד אין לו שמות, כי הוא חדש יחסית. אז משתמשים בשמות של אוכל שאני מכיר, אוקיי? וזה יוצר ציפייה שאתם לא יכולים לעמוד בה. סליחה שאני זה, אוקיי? אני אגיד לכם מה אני מתכוון, אני עומד בחתונה, אוקיי? בחתונה. והמלצרית... היא מלצרית, זה לא אוכל, היא לא מלצרית, לא משנה, בקיצור, כל האירוע נראה כמו מלצרית ואוכל, לא משנה, אני איתך, אני בעדך. היא שמה לאנשים ב... הסתבכתי, תתקפו אותי פה, אבל לאט. לא, אני צוחק, נשמה, אני סתם, זה, תני לי ללכת, אני מתקדם עם זה, הכל בסדר. אה, בקיצור, היא שמה כזה קציצות עדשים, נכון? יש כזה רוטטות כאלה, מה זה? הכנת היום. יכולת להכין אתמול, מחר, זה לא משנה, אין לזה משמעות. זה לא שזה טרי, זה יותר טעים, מה זה משנה? זה רובה, מה זה חשוב? זה שאלת פעם את השיפוצניק, הרובע מהיום? מה זה משנה? מה זה משנה? ואם הוא הפשיר את הרובע ומגיש לך עכשיו, מה זה משנה? לא משנה. לא, אני בעד, זה טעים, זה רק מה, מה הבעיה? שהקבוצות עדשים, אני לא נגד. אבל הן נראות כאילו הן צריכות לאכול משהו. הן נראות לא טוב. שוב, אני לא נגד, אני בעד. תביני, נשמה, אני בצד שלך, אין לך מה להיות נגדי, באמת. אבל היא שואלת אותי, מה הבעיה? היא שואלת אותי... מנסה להסביר לך מה הבעיה, ואני באמת בעד ממקום של ביקורת בונה, בסדר? בואו ננסה לבנות ביחד. היא מוזגת לי את הקציצות עדשים כביכול האלה, ושמה לי, וזה רוטט וזה, ורגע לפני שהיא שמה, היא שואלת אותי, אתה רוצה המבורגר? כן, מה זה קשור? איך זה שייך? למה את שואלת? אה, את מזמינה מאגדיר, עושים רשימה? יאללה, אני בפנים. גם לך נמאס מהחרא הזה? כן, יאללה, אני בפנים. עכשיו, לא, אני לא, שוב, אני בעד. אבל חתונה טבעונית בעיניי זה בעייתי. למה? אני אסביר לך. כי אתם לא מצילים אף חיה בחתונה טבעונית. באמת. את יודעת למה? אני אסביר לך. כי מה קורה לאנשים שחזרו מחתונה טבעונית? הם פושטים על עדרים. באמת, זה לא ייאמן. תדעי לך, שווארמה דאבו, שהם שומעים בערב של חתונה טבעונית, הם מקפיצים אל צריך מהבית, באמת. את יודעת שככה נכחדו הדינוזאורים? באמת, האדם הקדמון יצא מחתונה טבעונית, מה הכי גדול? תנו לי, אני אוכל את כולם, לא מעניין אותי, אני אגמור אותם. כפיים לטבעוני! זה היה אבי נוסבאום. וזה היה מצחיק. ו... אבל הוא תמיד מצחיק. אני לא יודע, אבל נראה לי שהדבר שהכי מנוגד לאוכל טבעוני, זה אוכל רומני, לא? עם הרבה בשר ושום, כן. אז אנחנו נשמע את uh, נתן נתנזון. וזיווה אביבי, נכון, במחוזת אוכל רומני. שכתב אה, יואל ריפל. אוכל רומני. אוכל רומני. נשמע טעים. כל הסטרים ממשיך כל רגע לאט חושבת, מה את אוהבת? ביס. מי אוהב קרנץ יותר ממני? מי גמר לי את כל הגרטה? עד מתי תאכל אוסטרוי? ולמה את לא שותקת? בכל מדינה כאן בעולם, מאכל לאומי המוכר לכולם, וכל ילד בגן יודע כי האוכל מקרוני הוא איטלקי. האוסטרים בווינה שניצל טעים, הצרפתים אוכלים צהרים, הסינים אוכלים אורז דק ורזה, הקניבלים אוכלים זאב. ולנו יש סרמלה, סרמלה, סרמלה. סרמלה איזה כיף, וגם סלד אבף. עם שפריץ טעים ודאי, קינוח עם מלאי, אכלתי עם מיכאי, והוא שילם עליי. סרמלה, סרמלה, גמרתי את השיר, גמרתי את השיר, גמרתי את השיר, וגיא יפה. מודה שלמרות שאני רומניה מבית, אה, חצי, פחות חצי, חצי, חצי. כן. אני לא, לא הכרתי את כל המאכלים האלה. אז עשה לך תיאבון? תמיד עושה לי תיאבון. אה, עכשיו, רוב המאכלים, אבל אנחנו... אני בעד פפנש. פפנש זה הדבר הכי טעים. בהחלט. עכשיו, מה לעשות, אה, רוב המאכלים האלה הם לא בדיוק כשרים, כן? הרומנים. כן. אז אנחנו, בשביל אה, להיות בסדר עם כולם, אנחנו נשמע עכשיו את אה, נירה רבינוביץ' ושלמה ניצן בשיר כשר למהדרין. סבבה. יאללה. וברך את נחלתך. ורם ורם ורם ורם ונעשה ורם ונעשה מעד העולם. הושיע את עמך ופרם את נחלתך. ורם ורם ורם ורם ונעשה ורם ונעשה מעד העולם. הושיע את עמך אז שמחנו קצת, ושמענו את נירה רבינוביץ' ושלמה ניצן. וזה תמיד כיף. אז הנה מגיעים החגים, ועם ישראל לא יוצא בהמוניו לחו"ל, יש סיכוי שהוא לא יצא בהמוניו לשום יש... מקום. בהחלט, אנחנו תקווה שלא יהיה שום סגר ושום נעליים. אבל אם, אם הוא יצא, אז כן. למשל הוא יכול uh, לעשות מה שאילן ואילנית אמרו ככה בסוף שנות ה-60. מה? בוא לחיפה. בוא לכרמל הסתכל איזה נוף, כמה פרחים זהירות לא לקטוף. בוא ותראה את הגן הבאי, בוא תעלה ותראה שכדאי. בוא נפטפט על החוף השקט, על הדוברה יד ביד נתנדנד. יש עליות פה ויש ירידות, והבנות ככה מנדנדות. תבוא ותראה שיש מה לראות, יש מה לראות בחיפה. בוא ותראה שיש מה לעשות בחיפה, בחיפה. בוא ותביט גם בלי מכונית, יש כרמלית בחיפה. במדרכות הולכות החתיכות של חיפה, של חיפה. בוא ונשב על ספסל במצפור, שם על ההר מהבהב מגדל אור, ובנמל הספינות מוארות, יש טלסקופים ויש מה לראות, רונדו עגול וכוסית של משקה, בוא קצת לרקוד מה אתה מחכה, לילה יורד מתחשק לטייל, בוא נסתלק לחורשות הכרמל. בוא ותראה שיש מה לראות, יש מה לראות בחיפה. בוא ותראה שיש מה לעשות בחיפה, בחיפה. לילה יורד ושוב לרכישות, יש די חורשות בחיפה. גם לזוגות יש יש מה לעשות בחיפה, בחיפה כן, יש מה לעשות לא, בחיפה. באמת, האמת, אה, חיפה יפה, אנחנו אוהבים אותה. אז בואי נשמע עוד אה, שיר על, אה, על חיפה, או יותר נכון, קטע אחד בחיפה. חוף פנורמה, יפה נוף, במיוחד זאת מרחוב אחלה, פנורמה. אחלה נוף. אחלה יפה נוף. שבלמה, איך היינו מבלים עיני הגבולות בשמיים, סוד שדה הקגלים שלישי ושליש הקטעים, אך איזה לילה, לילה לילה לילה לילה, יש בחיפה חתיכה, תיגע לנו חום פנורמה, אך איזה לילה, לילה לילה לילה לילה, את הלב היא מרתיחה גם פה בלבן של פנמה mettere c'è la Marco Corrico i poste chi la vesciuta di stella pensione c'è la mamma nel papà a l'onisca e zoppia la coppa l'orama ah e laila laila laila laila poste chi la vesciuta di stella pensione c'è la mamma ah e laila laila laila laila laila nel papà a l'onisca e zoppia la coppa la la la la la אומר, כבר הגענו לחיפה, והנה חיפה, חיפה, מה יותר, אה, מה יותר נחמד, חיפה או, או חיפה? חיפה, חיפה. חיפה, כן, כן. אז אה, מה אני אגיד לך, אם כבר הגענו, הגענו ל, ל, לחיפה, כן? Mm-hmm. אז למה לא להמשיך עוד קצת, צפונה? ולהגיע לנהריה, והנה זה מה שעשה מייק בורשטיין. מה הוא בנהריה? כן. נהריה כן. היא אחלה. אז מייק בורשטיין לפני הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה שנים, שר שיר על נהריה, שדידי מנוסי כתב את המילים העבריות שלו, אבל במקור... מה זה המקור? אה, בואי נשמע את ה... בטח לא על נהריה. לא. אחר כך נדבר על המקור. אני הייתי ספורטאי, בריא חסון ומקצועי, את חופשותיי ביליתי ב... Signoria. הספורט זה עבודה קשה, ואת הגוף היא מתישה, לכל אחד חופשה דרושה, בעיר יפה כמו נהריה. כל יום הייתי בא לחוף, את החזה שלי לשזוף, ורק חבל שאת הנוף הסתירו חתיכות בלי סוף. אפשר לחשוב שמעולם הן לא ראו גוף כה מושלם, כאילו אין אף גבר בן נהריה. על כן כל לילה בחצות הן התייצבו קבוצות קבוצות, ואנוכי בלי פה לפצות, הבנתי מה שהן רוצות. נפגשו, וביניהן התלחשו, הן לא ביקשו ולא דרשו, אבל הכל, הכל הרשו. אני טיפוס רך וטוב לב, כיצד יכולתי לסרב לחתיכות שבאו לב? חשוב לדעת איך בנוי הגוף, אני מוכן ללא חישוב לצרוח שוב בנהריה. אסור לקרוא לכך בגידה, הכל למען המדע, כי כל אישה וכל ילדה, אם לא תלמד הן לא תדע. הכנסתי את מותניי והתמסרתי בלי שום תנאי לפתוח אקדמיה בנהריה וכל ילדון נטו אישה קיבלה שיעור במדרשה רק החופשה, רק החופשה חלפה תוך עבודה קשה היה אלים, פשטו עליי הבעלים, ואם אני שוב במיטה, זה רק בגלל אותה פשיטה. לכן המסקנה פשוטה, צריך לסגור טוב, קודם כל בטוח שבנהריה לא אהבו את השיר הזה. סביר להניח. פוליטיקלי קורקט היום זה... לא היה עובד. לא. לא. עכשיו, נהריה אז הייתה כמובן עיר הנופש של אה, mm, צפון ישראל, מה זאת אומרת? מכל מקום הגיעו כדי לנפוש. אפילו אני ילדה הגעתי לשם לבית אה, אברה mm, עם כן. הוריי. והסתובבת אה, בכרכרה, כן, כן, כן, וראית את הגעתון, בהחלט. געתון צ'יק. כן, כן. כן. טוב, נהריה קצת התפתחה מאז. נכון, נכון, ולצערנו בחורף שעבר כן. סבלה. Uh, עכשיו, המקור לשיר הזה הוא uh, אה, שרלס נבור, המקור זה לממה, כן? איפה שהוא שר נהריה, במקור הוא שר אבי מריה. כן. כן. יחי ההבדל. אז בואי נשמע עוד שיר שהמקור שלו הוא uh, צרפתי, הפעם uh, של איב מונטן, והנה הגרסה... של? של גדי יגיל, ששר על בוקסינג ג'ו. תרשו לי לספר לכם על בחור צעיר שחלום חייו היה להיות בוקסר. בכפר קטן על שפת הים היה אחד ניסים חכם, בחור עדין וקצת פוזל, עם לב זהב ויד ברזל, היה יושב על הגדר, חולם תמיד להיות בוקסר. אך שם כזה, ניסים חכם, זה לא בשביל אלוף עולם, לכן מיד שינה את שמו, עכשיו קוראים לו בוקסינג ג'ו. בוקסינג ג'ו! איזה שם קצר וקל שיתחבב על הקהל, זה מצלצל פרופסיונל. בוקסינג ג'ל! הוא התאמן להיות בוקסר, קפץ על חבל בחצר, ובמכת אגרוף משמאל השכיב לארץ שק של חול. בוקסינג ג'ו! איפה השופט? הנה, הנה! שלוש שנים הוא התאמן, נזהר שלא להיות שמן. הוא לא עישן ולא שתה, כל יום בשמונה למיטה. הוא התרחק גם מנשים, כי זה מזיק על הקרשים. סוף סוף הגיע לזירה, והשמאלית האדירה שלחה מעל החבלים את הפנתר מבת גלים. בוקסינג ג'ו! איך הוא הכניס אחת שמאלית לאבו ג'ילדה מבית ליד, סגר לו עין לתמיד. בוקסינג ג'ו! אצלו דהן מבית שאן חזר עם אף יותר קטן, והצ'מפיון של הפועל פשוט לשניים התקפל. בוקסינג ג'ו! <laughs> רק תביאו אותו. מוזמביק, אל הקרשים הדביק בפליק ואת הצ'יטה מהונג קונג חיסל לפני צלצול הגונג וכך סוף סוף ניסים חכם הפך צ'מפיון אלוף עולם אך החיים היו קשים חמש שנים ללא נשים ואז קרה דבר נורא הוא התאהב בבחורה ואז אני אמרתי לו, אני הייתי הראשון, אני אמרתי לו, ג'ו, ג'ו טוב, אני מוריד את הידיים, למה אתה כועס? אתה יותר חזק. <laughs> ג'ו, אתה? אתה זורק שתי כפפות בשביל טבעת? אני מדבר, לאן אתה הולך? תעמוד, ג'ו. ג'ו, אתה? אתה ששברת שיאים, עכשיו אתה הולך לשבור כוס? אוכטק! <laughs> ג'ו, המעריצים! זה לא הסך. בוקסינג ג'ו. הייתה זאת רוזה השמנה, וכשאיחר חצי שעה, הכניסה לו שמאלית קטנה. בוקסינג ג'ו היה זה נוקאוט מעוקם, ספרו שמונים והוא לא קם, מאז אמר שבעולם ישנו צ'מפיון אחד מושלם. רוזה שטוזה. מה אני עשיתי? רוזה! חכמה על חלשים! הנה את... אה, אה, אה! כן, זה היה גדי יגיל, שעשה את איב מונטן, וזה עושה לנו חשק לשמוע עוד משהו על אגרוף. אז הנה, בפינה הימנית, אמזלג, המכונה קסיוס קליי, בפינה השמאלית, חלפון. המכונה חלפון. ובקיצור, קסיוס קליי נגד חלפון, הגשש החיוור, אך, הנוסטלגיה. שעוד לא ראיתם עוד. Ledelsen, senoritas, bli oss min הכלל, תרשו לי בחיל ברעדה, בששון בכל תרועה, בפחד בציפייה, להכריז על קרב בין שני צמפיונים שידועים בצמפיונותם. עובדיה מזלג, שמכונה קרסיוס קליי, לבין יצחק בן נשים חלפון, שמכונה חלפון. חלפון, גבירותיי ורבותיי, משקל 66 קילו בלי נעליים. צבע חום אורנג' עיניים. חלפון ידוע במכת המלפפון, אשר כל מי שמקבל אותה מתכבד בשישים שנות עילפון. גבירותיי ורבותיי, אני מזמין לבמה את יצחק בן נסים חלפון. חלפון איפה כפפות? אשתי שרפה אותם ז'וז'ו. אתה נשוי, אני לא ידעתי. אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי. חלפון, תיכנס לזירה, הקהל מחכה. אני מפחד, ג'וז'ו. מאשתך? גם וגם. גם ומה? גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג. מהקסיוסון הזה אתה מפחד? שלא ישמע. שישמע, אבל הוא לא שווה מכה. ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. <laughs> שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת. אולי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן? כן, ז'וז'ו. מה כן, ז'וז'ו? בא לי פחד. אתה לא מתבייש. הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד הורג אותי, מה אני אעשה? חלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה. אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח. נו. אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה? אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מה הוא. מה הוא בסך הכל, הלוא בסך הכל הוא משכל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפנף אותו כמו תרנגול של כפרות. <laughs> אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון להצלחה וניצחון. אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן. כן. אז הוא הכניס לו אגרוף כזה והעיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים? שכחת? אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם זוזו, לא עם רוזנצווייג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? <laughs> אני תופס אותו, מכמת אותו, מכמת אותו, מכמת אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים. מה, אתה כזה גיבור היום? אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס. בחייך. מה שאתה שומע. בבקשה, שנראה אותך, חביבי. שתביא אותו, שתראה אותי. אני חושב שאני מפחד. ايش يا حلفون ان عندين ولك تعمد يا الشر اكرع وتخايم انا بحية ربك من دعوه حبيبي خسيوس هلا هلا ما كاد جروف ما بنيانش لا انا مش مشتوقه يا حلفون تعمد يا الشر زورك مش عندي على كيل ما توزعني لي ركنش عن عندي على كيل حتى قضول اللي مشتوكه ضيع الموت تعمل يا الشهر اللي مصدر طالع يضربك تحسب حلفون تحسب سياس اس لوس كلام كي ان لو سوماس كلام בכיתה ג' נשאר 12 שנה. נכון. يا حلفون تعمد يا شباب אבל ככה הוא נולד הבוקסר הזה. עזוב, עם עליך. שני הידיים השמאליות. תעמוד. אתה אלוף! اشتوك انت يا حلفون اقرع الزوج عليك ما انت איך אפשר לשבח את האדם בפניו, יעלבון, תעמוד ישר. תשתוק. וואלה, מספר זה. תשתוק כשאתה מדבר אליי. כן. וואלה? פעם, פעם באלף שנה נולד לנו צמפיון כמוך שעושה צקסוקה מאזולאי. שתוק אתה יעלבון. עזוב בחייך, המספר זה, יא אללה. אני שונא מחמאות, אני מעייף. אבל אני שואל את עצמי, כן. תאמין לי, קסיוס, שאני שואל את עצמי, איך זה שאפס כמוך, בהמה כמוך, עלוב שבעלובי... וואלק! אתה פופאי! טוב, זה מערכון קלאסי של הגשש. תמיד מצחיק, הם תמיד מצחיקים. כן, אה, בשבוע שעבר אה, חיים טופול אה, היה בן 85, ואנחנו נאחל הוא לו... הוא חוגג יום הולדת בול כשאנחנו חוגגים יום נישואין. את רואה מה זה? רק שהוא עשה את זה כמה שנים כמה לפנינו. כמה שנים לפנינו, כן. אבל הוא מקסים אמיתי. מזל טוב. בטח מזל טוב. והמון בריאות, ואריכות ימים. זה העיקר. ועכשיו אנחנו ננסה לשמוע משהו אה, חביב. של טופול? לא רק טופול, טופול ודני קיי. דני קיי מארח את חיים טופול בתוכנית הטלוויזיה שלו בשנות ה-60, ותכף הם ישירו את לחיים מתוך כנר על הגג בעברי. And I worked, and worked, and worked. I mean, how long did we work on that? About two minutes. anyway, this is a song called L'chaim. It means to life. You ready, Topo? Yeah. Paul! Yes! נשתה, נשתה, לחיים, לחיים, לחיים, הידד. נשתה לחיים ולא נהיה, כי כבר דקענו כף. כוס לחיים, נשתה, נשתה, לחיים. לחיים, לחיים, הידד. חייכי נצדל, כי עוד מעט נדמה קודשתך. שתול לחיים, הידד. כי האם ציווה לשמוח, מצווה לשכוח את המל היום. כל היום מונחת חרב. לחיים, לחיים, לחיים, הידד. נשתה לחיים ולא נהיה, כי כבר תקענו קו, שתול לחיים. הידד! עושה את זה יפה בעברית, דני קיי. נכון, כן. וכל הכבוד גם לדני קיי ולחיים חיים. המון עד בריאות. עד 120 שוב. ואנחנו מאחלים לך מכל הלב רק עם בריאות. עם המון אהבה. ועוד קצת. טופול? תמיד. יפה. יפה. אז אמרנו שזה היה מתוך תוכנית uh, הטלוויזיה של דני קיי, בכלל בשנות ה-60 וה-70, זה כמעט כל, כל סופרסטאר הייתה לו uh, תוכנית טלוויזיה, גם לתום ג'ונס, ובאחת התוכניות הוא uh, אירח את uh, שר, אה. והם התחילו לשיר את השיר של uh, uh, אסתר ואבי עופרים. סינדרלה רוקפלה, שהיה אז להיט גדול, מקום ראשון במצעד הבריטי, אבל אז הייתה הפתעה לפתע פתאום. תכף תשמעו את ההפתעה. הנה. You're the lady, that I love. I'm the lady, the lady who. You're the lady, you're the lady that I love. I'm the lady, the lady who. You're the little lady. I'm the little lady. Ooh. Mm-hmm. they say. כן, צדקתם, זאת אסתר עופרים, שהצטרפה לתום ג'ונס, והם שרים את השיר של סוני ושר, I got you babe. I got you babe. I got you babe. Let's both get even. Well, what, what are you gonna do? Mm, surprise. Watch this. All right. I saw the light on the night that I... corner and come out singing. The beat goes on. נחמד מאוד. כמה שהם היו צעירים פעם. כן. ובעצם כולם ממשיכים אה, פחות או יותר לשיר. וטוב שכך. טוב, אה, אז לפני אה, כמה? אנחנו נמצאים היום ב-13, לפני שבועיים, כשהתחילה שנת הלימודים, mm-hmm. אז בזהו זה עשו ביצוע יפה יפה לכל עוד של אלי מוהר ויוני רכטר. שיר מקסים, ביצוע יפהפה. ובשבוע גם שעבר... גם השמענו אותו. השמענו אותו, כן, השמענו אותו. ובשבוע שעבר, ארץ נהדרת, עשו פרודיה על השיר וזה הזה. וזה מצחיק. כי שנת לימודים מאתגרת, לא פשוטה, לא קלה ומבאסת תחת. נמצא איתי כאן הורה מתוסכל מתל אביב, מה שמך? יוני. ערב טוב, יוני, ספר לנו בבקשה איך עבר עליך השבוע הראשון ללימודים. נכנס לכיתה רגע זאת לא הכיתה, הקפסולה שלו בחדר מטאטי. ילד ניגש למורה, רגע זאת לא המורה, היא בסיכון במקום בה שומר ודים. אם אין מספיק כיתות, לפלוש לשטחי ציבור. יש פה בלבול מוחלט. בבלת הכל ברור. ניצב. קמים העיר אדומה, כולכם תתייצבו בכיתות, אם תדבקו הן יהיו פחות תקופות. הביתה עם הצהרה של בריאות, אין לי מתחום בכלל, חסר לו שילשים זה יפה, זה מצחיק, זה עצוב, הכל ביחד. כן, זה, זה טוב. מה את אומרת, שנשמע עוד חיים טופול? אני תמיד בעד שנשמע חיים אז טופול. אז בואי נשמע את חיים טופול שר באנגלית את מקהלה עליזה. singing lesson, זה נקרא. One day a blackbird told an owl that in an apple tree she'd give him singing lessons for a very modest fee. She brought along her tuning fork tucked underneath her wing. She struck a note and cleared her throat and she began to sing. Sing low, sing birds of every feather, all of us can sing together. Oh, how beautiful it is to be a blackbird in an apple tree. But as the owl was rather shy, he croaked and counted ten. And when he asked the blackbird if she'd sing her song again, a pigeon who was passing said he'd like to sing it too. And though the owl began to scowl, the blackbird said, please do. Sing low, sing high. and song for birds of every feather. All of us can sing together. Oh, how beautiful it is to be a pigeon or a blackbird in an apple tree. And soon the sparrows in the tree were singing their refrain. And then a flock of swallows who came flying in from Spain. Until there was a choir of birds of every shape and size. While from afar a budgerigar began to harmonize. Sing low, sing high, a song for birds of every feather. All of us can sing together. Oh. How beautiful it is to be a pigeon, or a sparrow, <laughs> or a swallow, or a bodrigo, or a blackbird in an apple tree. And so the lesson grew and grew to even waterfowl, and everybody learned to sing. But what about the owl? Well, sometimes you can hear him when the night is זה חמוד היה. זה מקסים, איך לא הפכו צלם מחזמר? זה פשוט יפהפה. כן. מרומם. אה, בהחלט. עכשיו, אה, סגר, כן, לא, לא יודעים, אבל כשהיה הסגר הראשון, שלא. כשהיה הסגר הראשון... רגע, ואנחנו מפה קוראים למי שמחליט... של... בטח תפסיקו לכלוא את ילדינו שנמצאים בהוסטלים. אמרנו... כן. זהו. ואנחנו חוזרים ואומרים. טוב. אבל עכשיו אנחנו נחזור לסגר הראשון. שגם הוא היה מיותר, כן. אז uh, אריק משאלי, שהוא כמובן uh, מרסל אוחנה הספר משנות ה-80. אוי, הוא מקסים, הוא קורא. הוא כתב אה, שיר עם אבירם דרעי ושר אותו, וזה נקרא מציאות מדומה, והנה אריק משאלי, מרסל. עולם משוגע, משתנה לו כל דקה, בדממה רכה חדרה למלחמה. מיליונים מובטלים, כבישים ריקים וקניונים, כולם עצרו לרגע נשימה. אלוהים, אלוהים, רק תחזיר לנו קצת צבע על הפנים. בא לי מסיבה, לצאת מהמיטה, לשאת... של השכונה עם כל החברים בלי שתי מטר מצחיקים כאילו זה היה חלום של מציאות קצת מדומה השמיים נעצרו, בתי הכנסת נסגרו לומר שלום לממה מסוכן. ביחד זה אסור יותר משניים קנס חמור. מישהו כאן נותן לנו שיעור. אלוהים! אלוהים! תחזיר לנו קצת צבע לפנים, מה לי מסיבה לצאת מהמיטה, לסרט או לבירה, למר של השכונה, עם כל החבר. מצחיקים, כאילו זה היה חלום של מציאות קצת מדומה. הגענו לסופה של התוכנית האחרונה של צחוק בשתיים לשנת תש"פ. מה שאומר שבשבוע הבא אנחנו לא נהיה כאן, כי זה ראש השנה. נכון. אבל uh, אנחנו נתגעגע אליכם, ואתם בוא. בוודאי תתגעגעו אלינו. אה, אתם מוזמנים לשמוע תוכניות באתר להיטון קום. אנחנו נאחל לכם שנה טובה, מתוקה, בריאה ו... בלי סגר. ובלי קורונה. ובלי בלאגן. שתלך כבר לכל הרוחות מפה. שיהיה לכולנו רק שנה חג טובה. שמח. הרבה יותר, שיהיה יותר טוב מהשנה שעברה. ושנה טובה. להתראות. עם מה אנחנו מסיימים? עם 12 ירחים. כמובן. עפרה חזה. להתראות. ושנה טובה. בניסן הונפו בכוח כל החרמשים, באייר הכל צמח, בסיוון נבקיר. בתמוז ואף שמחנו אחר קציר, תשרי חשוון כסלו טבת חלפו חלפו ביעף, גם שבט אדר ניסן אייר סיוון תמוז ואב, ובבוא אלול אלינו ריח סתיו עלה, והתחלנו את שירנו מההתחלה. בתשרי נתן הדקל פרי שחום נחמד בחשוון רדיו יורה על גגי רקד, בכסלו נרקיס סופיה בטבת ברד, ובשבט חמה הפציעה ליום אחד באדר. רדיו קסם, קסם,